və səlləm və şərrəl umuru muhdəfətuhə və kullə muhdəfətin bid'ə və kullə bid'ətin dələlə və kullə dələlətin finnər. Mühdərəm müsəlman qardaşlar, öncə hər birimizə təqvalı olmağa çağırıram və gözəl əxlaqa sahib olub əməllərimizdə də ixlas olmağa çağırıram. Allah Taala Qurani-Kərimdə Bəqara surəsinin 114-cü ayəsində buyurur ki: Allahın məscidlərində onun, yəni Allahın adının çəkilməsinə maniçilik törədənlərdən və onların xarab edilməsinə çalışan kimsələrdən, kişilərdən daha zalim kim ola bilər? Halbuki onlar oraya ancaq qorxa-qorxa girməli idilər. Onlara dünyada rüsvayçılıq və axirətdə isə böyük bir əzab gözləyir, deyə buyurmaqdadır. Allah təala burada e, məscid haqqına toxunur. O vaxt e, Peyğəmbər sallimi e, və onun əshabını Məkkə müşrikləri e, Kəbə buraxmadığı zaman Allah təala bu ayəni nazil etmiş və həmçinin bu ayənin hökm bütün məscidlərə şamildir. Çünki məscidlərin inşa edilməsində məqsəd orada Allaha ibadət etmək, Allaha zikr etmək, e, Allah ilə ünsiyyət qurmaqdan ibarətdir. Və o şəxslər ki, yəni o insanları e, o həmin məscidlərə Allahı zikr etməkdən çəkinirsə, deməli Allah bunların aqibəti necə olacağını bəyan edir. Həmçinin tək ə, e, e, məscidi e, xarab etmək, onu dağıtmaqdan ibarət deyil. Həmçinin o məscidi boş buraxmaq da, yəni onu xarab etmək ə, anlamında gəlir. Yəni günümüzdə elə məscidlər var ki, rayonlarda, kəndlərdə şəxsən neçə-neçə məscidlər görmüşük ki, o məscidlərin qapısında yəni həşər vardır. Yəni bağlı, kəsin ibadət yoxdur. Və bunun özü də məscidi xaraba qoymaqdır. Və məscidin inşası isə həmçinin tək tikməkdən ibarət deyil, həmçinin o məscidi yəni doldurmaq, orada ibadət, itaatlə məşğul olmaqdan ibarətdir. Necə bir hədisdə Əbu Səid rəziyallahu anhu ə, Allah Rəsulundan belə bir hədis rivayet edir ki, sallallahu əleyhi və səlləm rivayet edir ki, bir adamın məscidə getdiyini görürsünüzsə əgər, onun imanı şahidlik edin. Yəni, belə e, insanlar ki, o məscidə gedərlərsə, o, həmin insan deyir, imanına şahidi gətirin. E, buna da dəlil olaraq Allah talanın ayəsini, e, Tövbə 18-ci ayəsini buyurur ki, e, dəlil gətirir ki, Allahın məscidlərini ancaq ona iman edənlər təmir edər. Yəni, buradaki təmir də əlbəttə nəyi göstərir? Yəni məscidə gedib gəlmək e, və orada ibadətlə, itayətlə məşğul olmaq. Möminlərin əmiri Həzrət Əli radiyallahu anh buyurur ki, şey, altı şey vardır ki, bunlar e, bir kimsənin mürvətindən e, sayılır. Yəni, şəxsiyyət sahibəsindən sayılır ki, bunların üçü e, səfər anında olur, e, üçü isə e, səfərdə olmadı, yəni evdə olduğu zaman. Nədir bunlar? Birincisi, evdə olduğu zaman, səfərdə olmadığı zaman Allahın kitabını oxumaq. İkincisi isə məscidləri təmir etmək, yəni məscidlərə gedib gəlmək. Üçüncüsü isə ə, e, üçüncüsü isə odur ki, ə, e, Allah yolunda əlbəttə ki, ə, e, nə olmaq? Qardaş olmaq. Allah yolunda qardaşlığı seçmək. Çünki Allah üçün qardaş olmayan insanların onların qardaşlığı çox sürməz. Yəni uzağa 2-3 ay bəlli olur ki, bunların niyyəti nədən ibarətdir. Ancaq Allah rızası üçün qardaşlar seçmək isə Həm dünyada qardaş olursan, həm də ki, axirətdə qardaş olursan. Ancaq səfərdə ilk olan ə, e, xüsusiyyətlər budur ki, yol yoldaşının qulluğunda durmaq, gözəl əxlaqa sahib olmaq, bir də ki, ə, e, əlbəttə ki, ə, e, düş günaha düşürməyəcək səviyyədə zərfat etmək. Yəni, daha hər cür zərfatlar deyil. Yəni, Peyğəmbərimiz özü də bilirsiniz ki, yəni, zərfat edərdi. Və həmçinin məscidlərin e, minarələrinin e, yüksəlməsi və məscidlərin bəzədilməsi və həmçinin məscidlərin boş olması qiyamətin əlamətlərindən sayılır. O naxışlar vurulmaq, minarələrin uzun tikilməsi, həm də məsciddəki ibadət yoxsa artıq o məscidlərin, deməli o qiyamətin əlamətlərindən əlbəttə ki, ə, e, sayılır. Şübhəsiz ki, bu ayədə həm də məscidin haqqlar, hökmlər haqqında məsələlər var. Məsələn, məscidin fəziləti haqqında. Allah Taala bu haqda Cin surəsində buyurur ki, 18-ci ayəsində: "Şübhəsiz ki, məscidlər Allaha aiddir. O halda Allahla bərabər kimsə ibadət etməyin" deyə buyurur. Yəni məscidin inşası odur ki, məhz bu yalnız burada Allaha ibadət edilir və Allahdan başqasına burada ibadət itaat edilməz. Yəni başqa işlər məscidlərə görünməz. İkincisi Allahın məslini ancaq Allah və axirət günahına iman edənlər təmin edər. Tövbə 18-ci ayə. Yəni burada da yəni bir daha dəlili Allah təala bəyan edir. Üçüncüsü isə Allahın məscidini, e, məscidin içərisində Allahın adının e, anılmasını qadağan edənlərdən daha zalım kim ola bilər deyə Allah buyurur və bu da onu bilir ki, o insanlar ki, məscidlərdə ibadətin, itayətin qarşısını almağa çalışan insanlar zalimdirlər, fasiqdirlər. Və həmçinin bu da həmin gətirib, həmin səviyyə gətirib çıxardır. Əgər bugün e, hər hansı bir məscidin xarab edilməsinə ünsiyyət yaradanlar, əşərət yaradanlar deməli, fasiqlərin ən böyükləridirlər. Və məscidi inşa edənlər, yəni gedib gələnlər isə iman dərəcəsində ən yüksək say e, səviyyə sahib olan insanlardır. Yəni bunlar ikisi də ə, e, əlbəttə ki, bizi nəyə göstərir? Ə, e, bunu dəlil olaraq göstərir. Həzrəti Osman radiyallahu anhu ə, e, bir məscid tikmək istədiyi zaman ətrafı olan, olan bəzi insanlar ona e, yəni, ə, e, qadağalar qoymaq istəyir. Yəni istəmir ki, o məscid tiksin. Və ondan sonra ondan sonra belə buyurur ki, ə, mən Allah Rasulundan belə eşitdim ki, sallallahu əleyhi və səlləmdən kim ə, Allah ə, evlərinə bir evi inşa edərsə, bir məscid tikərsə, Allah da onun üçün cənnətdə bir ə, yəni bina, bir köşk in, yəni inşa edər, yəni tikər. Ancaq bizdə elə deyil. Bizdə əgər bir kişi çalışır ki, nəsə bir məscid tiksin, məscid təmir eləsin, biz sıraz başqa niyyətlər. Bunun məqsədi nədən ibarətdir? Niyə bu bunu edir? Görəsən, fikirləşirik. Ancaq burada həmin insan nələr qazanacağı bəllidir ki, o istəyir ki, axirətdə də özünü ev, ev tiksin. Biz çalışırıq, dünyada ev tikirik, qururuq, şərait yaradırıq, sonra onu buraxıb gedirik. Ancaq biz axirətdə də evlər lazımdır və bu da əlbəttə ki, ə, e, yenə də iman əhlinin burada ə, e, e, dəli olaraq Allah bizə bəyan edir, göstərir. Və həmçinin ə, e, məscidə getmək haqqında bunun da fəziləti böyükdür. E, necə bir hədisdə Əbu Hüreyra radiyallahu anhu Allah Rasulundan sallallahu aleyhi ve sellemdən rəvat edir ki, hər kim dəstəmaz alaraq, yəni təmizlənib ə, e, Allahın fərzlərindən birisini yerinə yetirmək üçün məscidlərdən birisinə gedərsə, onun atdığı hər iki addımdan birisi onun günahını silər, birisi savab qazandırar. Gör, nə qədər Allah Teala bizə dəyər verir, sahab qazandırır. Və yaxud digər bir hədisdə, yəni də Əbu Hureyra radiyallahu anh anladır ki, hər kim sabah və axşam məscidlərdən birisinə gedərsə, fərzləri yerinə yetirmək üçün. Allah Teala hər o səhər və axşam onun üçün bir dənə o getdiyi e, namaza görə ə, e, cənnətdə qonaqlığını hazırlayır. Gör, nələr Allah bizim üçün ə, e, sahablar yəni, bizə bəxş edir. Axşam vaxtı, insanın yorğun olan vaxtı, O yerindən qalxa bil bilməyəcək bir vaxtı namaza gəlmək. Sübh namazı və hansı ki, e, yuxunun şirin bir vaxtında insanlar o yuxusuna, yəni haram qataraq ibadətə gəlir və Allah da şübhəsiz ki, bunun müqabilində e, Allah bizə böyük bir savablar verir. Bu hədislər də bizim üçün açıqca bir dəlildir. Yəni insan ibadətdə nələr qazanacağı da e, bizə açıqca bəyan edilməkdədir. Və həmçinin məscidlərin bayaq söylədiyim haqq, e, kimi e, bəzədilməsi haqqında. Bunu da Peyğəmbər bizə qadağan edib. Necə e, İbn Abbas radiyallahu anhumadan e, bir hədis rivayet edir ki, Allah Resulü sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, mən məscidləri çox gözəl bəzəməkdən e, və yüksəltməklə əmr olunmadım. Bunu göstərir ki, məscidlər çox bəzəmək və düzəmək lazım deyil. Bu, ə, e, əlbəttə ki, sünnətə açıqca ziddir. Necə Əbu Darda radiyallahu anh digər bir hədisdə, hədisdə rəvat edir ki, Allah Rasulü s.ə.v buyurur ki, e, o, o vaxt ki siz kitablarınızı, yəni musaflarınızı, kitablarınızı bəzədiniz, e, gözəlləşdirdiniz və məsidlərinizi ziynətləşdirdiniz, o zaman həlak sizin üzərinizə gələcək. Yəni bunların olması, yəni o həlaki o, qazanmaq, yəni gətirib çıxardır. Əbu Külabə isə radiyallahu anladır ki, bir gün, bir sabah mən Ənəs ibn Maliki ilə bir e, gəzintiyə çıxdıq, hələm sübh namazına qalmışdı və sübh namazı vaxtı e, dedi ki, bir yaxınlıqda olan bir məscidə gedək və namaz qılaq. Sonra yaxınlıqda bir məscid vardı, Ənəs radiyallahu anh gedək o məsciddə namaz qılaq. Hansı məscid deyə soruşduqda, yeni tikilən bir məscid var, ora gedək. E, və Ənəs radiyallahu buyur ki, mən Allah arasında eşitdim ki, vaxt gəzi insanlar e, məscidlərin e, tikəcəklər, bunun iftihar edəcəklər, ancaq onun içərisindən boş buraxacaqlar. Yəni kimsə niyə görsə bir məscid tikib, a baxırsan içi boş. Bütün bunlar da e, yəni günümüzdə hamısı baxsan, hamısı da mövcuddur bu yəni bu hallar. Və həmçinin məscidin ədəblərindən nədir? Yəni məscidə girdiyimiz zaman ə, e, məscid haqqı qılınması. Yəni bir müsəlman məscidə girdi, həmən iki rükət e, məscid haqqı qılması lazım. Bunun haqqında dəlil var. Necə Əbu Qatada radiyallahu anh Allah Rasulundan sallallahu rəvat edir ki, sizin biriniz bir məsələ girdiyi zaman həmən əgər ə, o namazın ə, qadağan ediləsi vaxt deyilsə, həmən iki rükət namaz qılsın. Hətta sahabələrdə Ənəs radiyallahu o vaxt ki, namaz qılmaq məkruh idi, o vaxt çox vaxt məsələ girməzdi, yəni o vaxt keçəndən sonra namaza yəni qılardı. Yəni bu onu göstərir ki, məsələ girdiksə həmən iki rükət sünnət namazı qılmağımız lazımdır. Və həmçinin məsciddə ə, e, girməmişdən girəcək və çıxacaq dualar var. Onu oxumaq lazımdır. Və məscidin ədəbləri də var. Yəni elə insan var ki, məscidə gəlir, cümə günləri götürür. Gəlir, səsi küyü götürür aləmi. Və eləsi var ki, gəlir, insanları basa-basa keçir qabağa, üzün çevirir bu tərəfə, qiblədən üzü arxaya, hətta yəni, üzü istəyirəm, qışın daralıyır. Belə olmaz. Onun sadəcə belə insanlar əziyyəti qalır, itirir. Xütbənin özü namaz sayılır. Yəni, susmaq lazımdır, onu dinləmək lazımdır. Məciddə oturub zikr etmək lazımdır. Və həmçinin ə, <clears throat> e, bir hədisi də göstərir ki, əgər bir kişi dəstəmazlı olaraq məciddə oturar və Allaha zikr edər, namazı gözləyərsə, mələklər onun üçün dua edər. Allahım onu bağışla deyər. Gör, nə qədər ə, e, ə, e, o insan o səsi ilə, küyü ilə, danışığı ilə nə qədər sağları ə, əldən yəni buraxır. Və həmçinin məsciddə qadağan olmuş şeylər var ki, alış-veriş, yəni alverlə məşğul olmaq. Bu qəti qadağan olmuş şeylərdən birisidir. Yəni haramlardan birisidir. Necə Amir ibn e, Şuayb radiyallahu anh o da atasından rivayet edir ki, məscidlərdə alış-veriş etmək, şeir e, söyləməkdən e, e, və həmçinin cümə günü namazdan əvvəl halqalar qurmaqdan e, bunu Allah Rəsulü bizə yasaq etmişdir. Yəni qadağan etmişdir. Yəni bu şeylər olmaz ki, məsələn, alış-verişlə məşğul olasan və yaxud şeir söyləyəsən və yaxud nəsə başqa cümədən qabaq xutbələr verəsən. Bunu Allah Rəsulu açıqca həmçinin e, qadağan edib. E, və keçmiş, yəni elm əhli də əgər bir məsciddə alış-verişlə e, yəni məşğul olan kişi adam görəndə onu qoluna tutub çıxardardılar. Bura dünya bazarı deyil, qardaş, bura axirət bazarı deyə məsciddən çıxardardılar. Və həmçinin Həzrət Ömər radiyallahu anh oğlu Übeydullah ə, e, e, bin Sa deməli Übeydullah ə, e, Übeydullahın oğlu Salim məsciddə məsələn 800 salan insanı məsciddən çıxardardı. Yəni qırağda ə, kənarda bir otaq olardı. Ondan ə, çıxardardı, gedin orada 800 salan deyə məsciddən qovub çıxardardı. Və həmçinin məscidin ərəblərindən də birisidir bu ki, ə, bir insan bir əşyasını itirəndə onu yəni məsciddə axtarmamalıdır. Necə hədisdə Əbu Rədəllahu anhu deyir ki, ə, e, əgər bir adam gördünüzsə məsciddə nəyəsinə itirib axtarsa, deyin ki, Allah axtardığı sənə yetirməsin. Yəni burası başqa bir məsciddir, bura ibadətxanadır. Burada başqa şey yəni axtarılmaz. Necə Muaz bin Cəbəl radiyallahu anhu Allah Rasulundan sallallahu əleyhi və səlləmə rivayet edir ki, məscid 5 şeydən təmizləndi. Bu məscidlərin hamısı. Bunlar nədir? Birinci, cəza tətbiq etmək məhddə kiməsə cəza vermək. Məsələn, biz, e, bizdə var, yəni, şallaq zad vururlar. Bu, əlbəttə ki, olmaz. Necə nasranilər gəlir, ey müqəddəs papa, yəni, mən bu günah etdim, sən də bu qədər xərc verəcəksən, mən sənə bağışladım, Allah sənə bağışladı. Yox, kimsə gəlib Allahın yerinə, yəni, kiməsə şallaq vurması, bu olmaz. Cəza tətbiq etmək, e, içində şeir söyləmək, bazar halına gətirilmək, orada rüşvət xərəc almaq, Həmçinin də beşinci itmiş bir şeyi yəni, axtarmaq. Bu şeydən, yəni, bu beş dənə şeydən Allah-u Teala məsidi yəni, ə, təmizləmişdir. Keçək məsciddə yatmaq haqqında. Məsələn, elə insanlar var ki, bir məsciddə yatanı görəndə ona biraz pis baxırlar. Eləsi də var ki, gəlib heç olmadan yatır. Bu şeylər də olmaz, məsələn. Məsciddə yatmaq haqqında ə, hədis gəlib. Ki, Peyyəmsəlim məsciddə yatardı. Arxa üstə yatardı və qıçını da uzadardı. Ancaq indi elə cavan uşaqlar var ki, 18-19 yaşında işi gücü yox gəlir məsciddə, qoşur e, e, deməli e, soyuq kondisioneri və nə edir? Yatır. Bu da olmaz. Qıraqdan biri də gəlir görür ki, kimsə məsciddə yatıb. Ev də var, eşik də var. Bu şeylər olmaz. Ancaq yatmağa heç bir qadağa yoxdur, o da müəyyən səbəblərlə bağlıdır. Və həmçinin Yatdığımız zamanda üzü üstə yatmağa da Peyğəmbər bizə qadağan etmişdir. Bu haqda hədis var. Ə, ə, e, İbn Abbas radiyallahu anhudan var belə bir hədis. Və necə bir hədisdə yenə də ə, e, Abu Zər radiyallahu anhu ə, e, rəvayət edir ki, Allah Rasulü belə buyurur ki, sallallahu əleyhi buyurur ki, ümmətimdən yaxşı və pis əməllər mənə göstərildi. Bütün yaxşı pis əməllər göstərildi. Adicə bir yolda bir daşı, bir insanlara batacaq bir tikanı götürmək yaxşı əməllərdən sayılır. Məsciddə isə bastırılmış tüpürcəyi pis əməllərdən sayılır. Yəni bu onu göstərir ki, məsciddə məsciddə təmiz saxlamaq lazımdır. Hər bir şeydən təmiz saxlamaq lazımdır. Necə biz öz evimizi təmiz saxladığımız kimi, o da Allahın evidir və əlbəttə ki, Allahın evini də təmiz saxlamaq lazımdır. Və məscidlərin ədəblərindən birisi də odur ki, məscidə gəldiyimiz zaman soğandır, sarımsaq bu yeməyi, bunları yemək olmaz. Necə Allah Rasulü s.ə.v nə buyurur? Kim ki bu iki meyvədən, ağacdan yedisə, həmən bizim məşqlərimizə yaxın durmaz. Yəni gəlməsin. Çünki ondan həm insanlar əziyyət çəkər, insanların əziyyət çəkdiyi şeydən mələklər də əziyyət çəkər. Və bunu da bizim e, e, nəzər etməyimiz lazımdır. Necə digər bir hədisdə bütün bu hədislər, bütün bu ayət kəlmələr bizə nəyi göstərir? Yəni məscidə e, məscidin hökmlərini göstərir, fəzilətini göstərir və məscidə necə hərəkət etmək lazımdır. Və ona görə bizim də bunların hamısını əməl etməyimiz lazımdır. İnsanlar var ki, bayaq Allah təala kəlməsində buyurdu ki, halbuki insanlar ora qorxa-qorxa gəlməlidirlər. Ancaq bizdə elə adamlar var ki, namaz qılandır, məscidə qışqıra-qışqıra gəlirlər. Bu da bizim üçün nə qədər təhlükəli olduğu, yəni e, açıqca göstərməkdədir. Və bir şeydə xatırladım ki, yəni <clears throat> burada xutbə getdikdən sonra çöldə qardaşlar namaz qılırlar. Yəni şəhərlərdə çalışıb şəhər çəkilmək lazımdır. Yəni çöldə, həyətdə hələ bir 20 santa qabağa çəkilsə, bir riyadı doldurmaq olar və xahiş edirəm ki, çöldə heç kim namaz qılmasın. Salam əleykum və rəhmətullah.